Eta hitzeman bezala ziburuko Piarres zabal eh, kolegioaren aipamena dauzuegu eginen bere eh, kolegiunek gomita bat egiten baitauku ostirale hontan Donian loizuneko rabel entzutegirat jor maia bertsularia eta harin gizonkoroarekin eskainiko duten eh, emanaldiaren zat egan behar da gomitatzen gaituztela horat joaita diru bilketa bat egiten baitute zeren badute hor egitasmo bat eta gila lau urte abiatua dutena. Gurekin dugu maritxulak zabal eh, kolegioko animatzalea zida, eh, hor zida, gurekin ongietorri. Mire esker, egunon zuei. Orduan, esplikazazu, lau urte juntan ari ziste lantzen proiektu bat. Bai, nahi baduzu uh, eh, dola lua urte uh, hemen komitatu ginoen John Maia, uh, bertsulari famatu hori, bere uh, apeizako beto abentura kondatzeko. Eta mintzaldi hortan, uh, azaldu eh, zigun, proiektu berri bat montatuko zuela. Asmoa zutela, beraz, uh, berriz eraikitzea, San Juan Baleuntzia. Uh, Red Bayen uh, urperatu zen Baleuntzi famaturi, berriz nahizutela uh, eraiki, pasaiako albaula faktorian. Eta beraz, laurteko proiektua zutela, uh, eh, elburu nagusia izanez, donostia 2006 uh, eh, proiektuan eh, sartzeko, uh, Baina, bon, nekez uh, eh, ez dira sartuko hortan, zeren berant hartu dute, baina gure asmoa zen urbidetik uh, eh, segitza eraikuntza hori eta paralelikoki hemen eh, lau ikasturte horietan, bera segarrenean sartuko ziren ikaslen dako, lau urtez, horiek izaita lekukoak uh, itxas historia pixka bat berreskuratzeko uh, manera batez ordutegi bereziak antolatuz. Mm -hmm. Beraz, bai programa aldetik uh, eh, eskunde nazionalak uh, finkatzen dituen uh, eh, kurtsuak eta segitu dituztela urtez, baina noiztenka uh, loturak egin ditugu uh, historia edo arantza munduko uh, uh, lanak eginez, atzeraldiak anturatuz eta erakusketa edo ekitaldi berezietan hartu. Zer landu duzue la urte hauetana? Beraz, nahi urte horietan, uh, egin ituzte, eta hiler dezberdinak, atelaldiz adibidez joan dira, sakanako uh, eh, oian ikusteko ze arbol motak autatzen ziren eh, egurra uh, baleontzian baliatzeko, be, ikusi bai adibidez aia gorregiko burdinola, Uh, hor de la guti joan dira ere Baionako Eskual horat uh, eh, berreskuratzeko uh, eh, iru bertsu uh, famatuak antzirenak gordetuak uh, liburuska batean, esku iskribu batean. Eh, egin dituzte horako ateraldiak eh, loturak zituztenak beraz eh, baleuntzi horren historiarekin. Eta e, guk finkatu ginen joanen urtean, beraz e, laugarrenean zidelarik, e, urten gu irugarren horiek, e, sortzea antzerki musikara bat, ekarraziz artista batzuk, beraz antzerkia, dantza, musika, lantzeko eta baitezpada, beraz uh, lau urteko proiektu horren bilduma egiteko antzerki musikala hori sortuz eta emanez beraz gure helburua da emanez heldu den maiatzaren hogeita batean Donibaneko uh, e, Donibane loitzuneko jaialaian uh, omentzeko ziburu eta Donibaneko arrantzale marinel eta familiak Uh, beraz uh, izango liteke lau, lau urteko proiektuaren amaiera edo bukaera, baita ere, omen aldi bat uh, eh, emengo horra, mm, um, arantzale, marinen eta familien zat. Ikas gai guzietan txartu duzu gaia? Hordan, entxeatu gira urteko programazioa ilotzea, Eh, ikasgai bakoitzean, horra, eh, al zen altzen, eh, izan ez eh, matematiketan eskala lan zen dutelaek, edo historian, portuen historia ikasiz, eta bar, eta bar. eta albaola faktoriarekin uh, batera, elkarlan batera mandugu joanen urtean, uh, akiten euskari laguntzarekin, zenta oiei uh, gabe ez ginuen uh, proiekturi, sortu dugu gida pedagogiko bat, gure laurteko uh, eh, lana fitxetan uh, eh, ezagia da, eta uh, gida pedagogik hori uh, banatu dugu ak akitainako bigarren mailako kolegio guziei, beraz uh, bilboraino, eranen nuke, eta hoietzat, eh, uh, hoiendako izaiteko, eh, nola erran, gure esperientzia izaiteko adibide bat, eta baita ezpada, be, elkar partikatzeko esperientzia hori, bai kurtsuetan, baita ere kurtsotik kanpo, eta berreskuratzeko gai txas estori hori, bai. Hmm. Eta gaztetxo horiek, zer zioten? Ordan, nahi baduzu, hoiek parte hartu dute ekintza initzetan. Ah. Eh, hori da, nera behag dira. Aha. Ados, eta ja. momentukot, eh, ez dakigu sobera ere eh, atxiki duten den dena, eh, hori barakizu adinari lotua baita, baina egia da, egiten ditugu laik bildumak eta batzutan, ebe ahiturak baditugu, zenta oartzen gira, e, jakitate batzuk eskuratu ituztela hori esker eta noiztenka lotzurak egiten dituztela. Mm. Orduan, segur aski berantago hartuko dira, sexantza izan duten, ez da, da ere eh, talde berezia izan da la urtez, eta... Eh, hor ere nola zen duela bi urte ere itxaskantuak landu genituen ere mm -hmm. CD bat uh, sortu zuten eh, hor ere horra esperientzia horiek ez dira egunerokoak uh, bale txalupan uh, maketak ere da ikizituzten beraz hor ere uartu dira zelan zen ere, txikiz mm. eginez eta eta hor ere konturatu dira beha proiektu bat ginoela lau bale txalupak egitea azkenean lauak abiatu ditugula da, eh, ez dela baitez bada errez urte batez bukatzea. Zen konkretuki eta mesten den artean, horra, eh, uh, hor konturatzen dira egiazki, uh, Zer den proiektu bat eda maitea. Hmm. Ostirale, huntan emaiten duzuen hitzordua Doniane Loizunen Ion Maia Bertsularia eta harinkoruarekin azkenian da biztan dena, dirupesinoaten sarra azteko ere, zuen proiektuak baitu kostu bat? Hori da. Bai, e, diru laguntza eska, e, zera atxemaiteko, biztan da, eh, gu beti behar dugu dirua proiektuak bultzatzeko eta eta finantzatzeko, baina ber momentuan itzordua emaiten dugu, ere gozatzeko, mm. bai, John Maiari esker, zenta gure ala ere e, arrantzaile e, kapitaina izan da, eta gidari, beraz, uh, eh, beradi usten jugu toki bat eman aldi hortan, eta gero ala ere gozatzeko eh, harin a abesbatza eh, boz uh, eder oiekin, Uh, eh, e, itxasaldean dugu gainera gela, eh, jabel entzun uh, hortan, biziki uh, kuadropoita da, entzuteko soinu uh, edera ateratzen da gela hortan, eta badugu gainera itxasua begipean, mm. eta biziki goxodan elkartzea, eta hien bozen inguruan, mm. ongi pastuko dugula bai. Mm. Nola iraganen da, Ion Maia lehen parte batean harin abez batza, edo biek ere zerbait emanen dutel nola pastuko da? Nola pastuko da, belen partean John Mayak eh, hartuko du eta kantatuko du, eta ondotik harina eh, batzak emango ditu e, bere kantuak. Hmm, hori da. Ba, itzordua emaiten dugu, uh, zeten horeko, berda hurbildu? Zortzik eterditan, arratzeko zortzik eterditan hasiko da. Sartzeak uh, amak eurotan ditugu. Beraz, kalitaztezko konzertu rentzat biziki presio egokia dugu eta merke. Eh? <laughs> eta eta horra, beraz, uh, eh, handugu, hostilan untan, urriaren bian, uh, denak elgarrikin itzordori. Ba, Maritxu, uste dut oraino aipatuko dugula, maiatza arte badugu zer aipatzeko, eta maiatzekoa ere hemen dik beretik aipatuko dugu. Maritxu zabal esker mila gurekin izanik zuzenean. Bai, mila esker zuai. Ebe, hala? Ba, Ebe, zerbait, eh? O, oh, bai.